بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده مهربان الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ستایش مخصوص خداوندی که آفریننده آسمان ها و زمین است خداوندی که فرشتگان را رسولانی قرار داد که صاحب بارهای دوگانه و سگانه و چهارگانه اند او هرچی بخواهد در آفرینش میافزاید مسلما او بر هر چیزی قادر است ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم خداوند هر رحمتی را بر روی مردم بگشاید کسی نمیتواند جلب آن را بگیرد و هرچی را امتحان کند کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست و او عزیز و حکیم است یا ایها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ای مردم باید آورید نعمت خدا را بر شما آیا خالقی غیر از خدا وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی دهد هیچ معبودی جز او نیست با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می شوید و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبل و الى الله ترجع الامور اگر تو را تکذیب کنند پیامبران پیش از تو مورد تکذیب قرار گرفتند و همه کارها به سوی خدا باز میکردند يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي مرضى بعدي خدبان حق است مبادا زندگی دنیا شما را مغلوب کند و مبادا شیطان شما را فرید دهد و به خدا مغلوب سازد إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه من مصدما شیطان دشمن شماست او را دشمن خود بدانید او فقط حزبش را به این دعوت می کند که اهل آتش سودان باشند الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير کسانی که راه کاف پیش گرفتند بهره آنها عذاب شدید است و آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند مغفرت و پاداش بزرگ از آن آنها افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون آیا کسی که برایش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 داد هیچ جنس ماده باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او و هیچ انسانی عمر طولانی نمی کند و هیچ کس از عمرش کاسته نمی شود مگر این که در کتاب ثبت است اینها همه برای خداوند آسان است وما يستوي البحران هذا عبد فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حمية تلبسونها وترى الفلك فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون این دو دریا یکسان نیستند این دریایی که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و این یکی که شور و تلخ و گلوگیر است اما از هر دو گوش تازه میخورید و وسایل زینتی استخراج کرده میپوشید و ها را دران می میبینی که آنها را میشگافند و به هر طرف پیش میروند تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاگرد شکر نعمتهای او را به جا آورید یولد اللیل فی النهار وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده هر کدام از آنها تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه دهد این است خداوند پروردگار شما حاکمیت در سراسر آدم از آن اوست و کسانی را که جز او میخوانید و میپرستید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما حاکمیت و مالکیت ندارند این تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم یوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر اگر آنها را بخوانی صدای شما را نمیشنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمیگویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر میشوند و هیچ کس مانند خداوند آگاه و خبیر تو را از حقایق با خبر نمی یا الناس الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.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 تو فقط کسانی را انذار میکنی که از پروردگار خود در خفا میترسند و نماز را بر پا میدارند و هر کس پاکی و تقوا پیشه کند نتیجه آن به خودش باز میگردد و پاک گشت همگان به سوی خدا وما یستوی الاعما والبصیر نابینا و بینا هرگز مصابی نیستند ولا الظلمات ولا النور و نه ظلمتها به روشنایی ولا الظل ولا و نه سایه آرام بخش و باد داغ و سوزان وما يستوي الأحياء ولا الاموات إن الله يسمع من يشاء و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنها که در قبرها خفتهاند برسانی ان انت الا نذیر تو فقط انتظار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 آیا ندیدی خداوند از آسمان آب فرو فرستاد که با وسیله آن های از زمین خارج ساختیم با البان گوناگون و از کوها نیز به لطف پروردگار جادههای آفریده شده به رنگ سفید و سرخ با البان مختلف و گاه به رنگ کاملا سیاه ومن الناس مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور و از انسانها و جنبندگان و چهار پایان انواع با الوان مختلف آره حقیقت چنین است از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند بیگمان خداوند عزیز و غفور است إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا یرجون کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز را برپا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 و شکور است الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها رغوب. آن که ما را به فضل خیش به این اقامتگاه دائمی جایگزین ساخت که در آن نه به ما رنج میرسد و نه هم دلگی احساس میکنیم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور اما کافران برای ایشان آتش دوزخ است مرگ به سراغشان نمیآید که بمیرند و نه هم عذابشان تخفیف می شود هر ناسپاس را این گونه جزا و وهم يطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ آنها در دوزخ فریاد میزنند پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالح به چه آفریم غیر از آنچه انجام میدادیم در پاسخ به آنها گفته می شود آیا شما را به اندازه ای که انسان در آن متذکر می شود عمر ندادیم و انذار کننده الهی به سراغ شما نیامد سپس بچشید که برای سازمان هیچ یاوری نیست این الله عالم غیب السماوات والأرض انه علیم بذات الصدور خداوند از غیب آسمان ها و زمین آگاه و هم او آنچه را در درون دلهاست میداند هو الذی جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا او ذاتی است که شما را جانشینان در زمین قرار داد هر کس کافر شود به خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزی نمی و نیز کفرشان جزیان خسران چیزی بر آنها اضافه نمی کنند قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بگو آیا فکر نمی کنید این معبودانی را که شریک خدا قرار داده اید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدهاند یا اینکه شرکتی در آفرینش و مالکیت ها دارند یا به آنها کتاب آسمانی داده ایم و دلیل از آن برای شرکت خود دارند نه هیچ از اینها نیست ظالمان فقط وعده های دروغین به دیگر میدهند إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هرگاه منحرف کردند کسی جز او نمیتواند آنها را نگاه دارد بیگمان او حلیم و غفور است اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذير لیکونن اهدا من إحدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا آنها با نهایت تأکید سوگند خوردند که اگر پیامبری انذار کننده به سراغ آنها بیاید هدایت یافتترین امتها خواهند بود اما هنگامی که پیامبری برای آنها آمد جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا اینها همه به آن بود که استکبار در زمین جفتند و حیلگری های سوء داشتند اما این حیلگری های سوء تنها دامان صاحبانش را میگیرد آیا آنها چیز جز سنت پیشینیان را انتظار دارند هرگز برای سنت خدا تبدیل نخواهی یافت و هرگز برای سنت الهی تغییری نمییابی أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما آیا آنها سیر در زمین نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه شد همانها که از اینان قویتر بودند نه چیزی در آسمان و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت مسلما او دانا و توانا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء هرگاه خداوند مردم را به کارهایی که انجام داده اند مجازات کند جنبنده را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت ولی به لطفش آنها را تا سرآمد معینی تأخیر میاندازد و مهلت میدهد تا خود را اصلاح کنند اما هنگامی که اجل آنها فرا رسد خداوند هر کس را با مقتضای عملش جزا میدهد که او نسبت به بندگانش بیناست